Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Հանգիստը առավել լիարժեք է, երբ մոտ ես բնությանը, իսկ մեր օրերում բնության գրկում հանգստանալ լողակի անհրաժեշտություն է մաքուր օդն ու գեղեցիկ կանաչը կթուլացնեն նյարդերն ու կհաղորդեն դրական լիցքեր։ Այս ամենն ընթերցելուց հետո ես զանգեցի նշված հեռախոսահամարով։ Պարզվեց Շինամաչ հյուրատունը գտնվում է Պատարա գյուղում։ Իսկ հյուրատան հիմնադիրն է Լարիսա Դանելյանը։ Լարիսան մինչև պատերազմն էլ զբաղվում էր բիզնես գործունեությամբ, ուներ հանգստի գոտի, արդեն պատերազմից հետո նա ձեռնամուխ եղավ հյուրատան։ Սակայն շրջափակումը գործարար կնոջ պլանները կիսատ թողեց։ Ու այս ամենը ամենևին չընկճեց Լարիսային։ Նույն երանդով եւ նույն ողքեվորությամբ նա շարունակում է աշխատել առ այսօր։ Գործար Արցախն այսօր պատմելու է Լարիսա Դանիլյանի մասին։ Բարև ձեզ, Լարիսա, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Դուք մասնագիտությամբ Մանկվար։ Լարիսա, ինչպես ստացվեց, ես Facebook-յան էջից տեղեկացա, որ վերջերս պատերազմից հետո սկսել եք բիզնես գործունեություն ծավալել։ Մենք երկու տուն ունենք, ցելեք որ մեկը դարձնենք հյուրատուն։ Ես ու ամուսինս երեք ամիս առաջ այդ տունը վերանորոգեցինք, կահույքը բանսա նոր արա, դրեցինք ու այդ գործը, որ սկսեք, բլոկադան ընկավ, դե մեր հյուրանոցը ճիշտ ասած չի գործել։ Այո, հյուրանոցը մինչ օրս ցավոք չի հա, գործել։ Չի գործել։ Լարիսա, դուք բացի հյուրանոցը նաև հանգստի գոտի ունեք։ Գոտի ունենք, այո։ Եվս բադարայում է հանգստի գոտին։ Այո։ Բացել եք հատուկ ամառային սեզոնի համար։ Ձմեռային էլ ունենք։ Ավարկա մի հատ, որ ձմեռը մարկանց խաշ եւ կուրկուտ ենք հյուրասիրել։ Որտեղ է տեղակայված։ Բոլորս գիտենք, որ Բադարան բավականին գողտրի տեսարժան վայրեր ունի։ Ձերը որտեղ է տեղակայված, ասենք բնության հրաշալի մի հա գրկում։ Յուղի հենց մտնես գյուղ, այդ Գետի ափին։ Գետի ափին։ Ինչպես է կոչվում հանգստյան գոտին։ Լիլիթ։ Ում անունով է կոչել։ Գոտի աղջկաս անունով։ Քանի երեխա ունեք։ 4։ Մի աղջիկ երեխա։ Բարի, բարի Աստված օրհնի։ Լարիսա ջան, փաստորեն մասնագիտությամբ մանկավարժ եք, իսկ ձեր ամուսինը Մեր ամուսինը Ասկերյանի հրշեջ փրկարար ծառայությունում է աշխատում։ Ինչու որոշեցիք բիզնես գործունեություն ծավալել։ Մեր աշխատանքի հետ մեկտեղ երկու հատ աշխատանք եկելի ուզել սկսել, այն էլ չի ստացվել։ Հանգստի գոտին գործում է, բայց այդ հյուրատունը դեր չէ գործում բլոկադայի պատճառով։ Ինչ եք առաջարկելու, ասենք, ձեր հյուրերին։ Մենք որոշել ենք, որ մեր հյուրերը իրենց հետ իրենց տելիքը բերեն, Այո։ Իրենք էլի սարքեն օտեն, եթե ուզեն գյուղական բանի, հավիձու, գյուղական ինչ որ ցանկանան, ես կարամ առաջարկել իրենց։ Լարիսա, հյուրատունը կոչվում է Շինամաչ։ Այն իրականում տեղակայված է գյուղի մեջտեղում։ Այո։ Այո, այո, Շինամաչա։ Ահա։ Հիմա ասենք, եթե լինեն ցանկացողներ այս պահին, կարող են նրանք նախորոք ձեզ պատվիրել ու գալ մնալ գյուղում։ Այո, այո, լրի պատրաստալ լրի։ Եվ կլինեն առաջին հյուրերը։ Ուրախում։ Լարիսա, իսկ Լիլիթ հանգստյան գոտին երբ է կառուցվել։ Լիլիթ հանգստյան գոտին Ամայանին 15 տարի է որ կառուցել ենք։ Ահա առաջի 4-5 տարին աշխատել եք, նայից հետո չեք աշխատել, հեսա 2 տարիա նորից սկսել եք աշխատել։ Սովորաբար գիտեք հյուրատունը մի տեսակ ընդունված է այս վերջին ժամանակներում ասել, որ այն կարող է ծառայել նաև էկոտուրիզմ, այո։ Ձեր պարագայում սա ինչպես է, ասենք, մարդիկ գան հենց տեղում, քանի որ գյուղական միջավայրում է, հենց ասենք այգուց ինչ որ մի բան փոկեն, ինչ որ մի բան, այս սրա մասին դուք մտածել եք էկոտուրիզմի գաղափարը ավելի շատ կյանքի կոչելու։ Սրա մասին էլ եք մտածել, մենք ասել եք, որ այդ աշխատանքը սկսվի, արդեն կամած-կամած ամեն ինչ անելու եք։ Այգի կա այդ իրանոց դիմաց։ Այո եթե մարդ ցանկանա ինչ որ բան այգուց փոխել, դա կարելի է։ Ինչ կա այգում օրինակ, ինչ է վարել, ցանել։ Լոբի, սպային։ Ահա։ Հետո վարունգ, լոլիկ, ամեն ինչից։ Այս պահին ավելի շատ կանաչեղենն է։ Կանաչեղենը այս պահին կա, մնացածը դեռ ստատիններ էլի դրած։ Իսկ հյուրերին հանգստի գոտում էլ կա այդ նույն բաները ցախ դրած Իսկ հյուրերին առաջարկում եք ավանդական կերակրատեսակներ, այսենք օրինակ հենց ձեր այգուց քաղած ու պատրաստած ձեր ձերքով ժենգյալով հաց օրինակ։ Դեռ ոչ, որովհետև ես աշխատում եմ։ Չեք աշխատում։ Չեմ էլի որ այդքանը հա, որոշել եմ էլի որ այդ գործը լավ լինի, հետագայում էլ առաջարկեմ։ Այո։ Ժենգյալով հացը այդ ամեն ինչը online է գործունեությունը։ Այո, այո։ Լարիսա, իսկ սեզոնին, ասենք, հանգստյան գոտում շատ են լինում հաջախորդները։ Այո։ Ինչն է նրանց ավելի շատ գրավում, բացի գողտրիկ բնությունը։ Էլ ինչ եք առաջարկում։ Տեսարժան վայրեր կա մեր հանգստի գոտուց բերել։ Ինչ տեսարժան վայրեր, օրինակ, որտեղ կարող են այցելել կա Շոշորան կոչվող տեղ, այդտեղ նկարահանվելու համաշատված տեղ է։ Հիմա մեր գրողն կառուցել են ջրամբար։ Այո։ Հա, մեր ելի հանգստի գոտուցվերևա։ Կա շատ տեղեր կա մեր այդ գյուղում։ Առաջարկում ենք Եթե ուզում են ենք ստանում, եթե ոչ իրանք մեքենայով գնում են։ Իսկ ճանապարհները, ասենք, նորմալ վիճակում են։ Հա, այս տարի ասֆալտապատել են ինչի մեր գյուղ դպրոցի մոտ, լավ ճանապարհները։ Իսկ ասենք հանգստյան գոտուց դեպի շրշրան եւ դեպի մնացած տեսարժան վայրեր կարող են գնալ։ Հա, դեպի շրշրան մնացածանապարը ջրամբարի կառուցելու ընթացքում ճանապարհներ են կառուցել։ Շշրանում ինչ կա օրինակ։ Ջուրա բարձրից թափվում է, շատ երեցիկ տեսարժան վայր է։ Լարիսա, մոտ 1 տարի առաջ ես բադարայում էի եւ ես այնտեղ տեղեկացա, որ ջրամբարի կառուցման աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Այս պահին ավարտված են արդեն։ Չէ, ավարտված չի, կիսատ մնացա, բայց չեն աշխատում, թողել են կիսատ, չգիտեմ ինչ պատճառով։ Սա որևէ կերպ չի խանգարում ձեր գործնեությանը, այո։ Չէ, вообще չի խանգարում։ Լարիսա, սովորաբար գյուղում ապրող մարդիկ, առավել եւս ձեզ նման մշտազբաղ մարդիկ եւ գործը սիրող մարդիկ սիրում են նաև այլ գործերով զբաղվել, սպահել անասուններ, չգիտեմ, բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությամբ։ Դուք բացի ձեր բիզնեսից, է ինչով եք զբաղվում։ Մենք պատերազմից հետո ճիշտ ասած անասուններ եք արել մի քանի հատ, որ զբաղվեք այդ անասնապահությամբ, չստացվել, Ինչու, որն է պատճառը։ Արոտավայրերի խնդիր կա։ Հա, արոտավայրերի խնդիր կա, արտեր կան ստեղ շատ, այդ պահող չի եղել մեզ, մնացել են արտեր, նույնց վաճառել եք, նրանից հետո եք վիրատունը բացել։ Իդեպ հյուրատնից խոսեցիք, Լարիսա, հյուրատուն կարող են այցելել ոչ միայն ասենք զբոսաշրջիկներն ու հիմա հասկանալի պատճառներով իհարկե չենք կարող ընդունել հյուրերի, այլ նաև մայրաքաղաքի բնակիչները, այո։ Այո։ Իսկ դուք ձեր գործնեության մասին ինչպես եք տեղեկացնում մարդկանց, ինչպես իմանան ձեր մասին, որ เป զի այցելեն։ Մենք Facebook-ում ծայտում ենք, բարեկամների միջոցով, ընկերների միջոցով տեղեկացնում եք։ Եվ վերջում խոսենք նաև ձեր առաջկա ծրագրերի մասին։ Դեռևս ամեն ինչ այսպես կիսատ է, որքանով ես հասկացա։ Պատրաստ է, բայց կիսատ։ Առաջկայում ինչ ծրագրեր ունեք եւ պատերազմը ձեր կյանքում ինչ դեր խաղաց։ Արցախցիներից կյանքում, հատկապես տնտեսվարողների կյանքում բավականին լուրջ ազդեցություն ունեցավ, բայց ունենք տնտեսվարողներ, ովքեր շարունակում են պայքարել, մաքարել, այդպիսիներից եք նաև դուք։ Այո, հա, արտիստներ ենք նաև մենք, չնայած մենք էլ պատերազմից հետո շատ աշխատանքներ կատարել, այդ հյուրատան վրա, հանդիսի գոտու վրա, մեր այդ չորս կողմերից ասում են, որ այդ աշխատանքները իզուր է կատարում, մենք ստեղ չենք մնալու, բայց մենք այդ այդպես չենք մտածում։ <laughs> Մենք ասում ենք, որ լավ է լինելու, գիտեմ, մեր բիզնեսները երևի կշարունակեք ել ավելի լայնեն։ Ահա։ Ճիշտ են ասում։ Կարաչակեք այս Ղարաբաղի ժինգալոհատ, Կուրկուտ։ Ավանդական կերակրատեսակներ։ Ահա, այո։ Ու նաև դուք էլ համակարծիք եք այն մտքին, որ Արցախցուն դժվար է կոտրել։ Նա համար կամքի տեր է։ Այո։ Լարիսա, պետական որևէ աջակցությունից օգտվել եք Ես մասնակցել եմ Ասկերանում գործող հզոր կանայք հզոր համայնք ծրագրին։ Երբեք մասնակցել։ Գոտու տարի առաջ բիզնես ծրագրին ներկայացրել հանգստի գոտու համար 140000 դրամ աջակցություն են հատկացրել ինձ, 3 հատ զոնդիկ եմ արել ու այս պահին այդ զոնդիկները դրած են հանգստի գոտում։ Այո, մնացածը ձեր միջոցներով եք, հա, արել։ Մնացածը հա, միջոցներով ծախներ ես ու ամուսինս ինչ աշխատում ենք դնում ենք այդ հանդեսի գործում իրական վրա։ Լարիսա, իսկ հզոր կանայք հզոր համայնք ծրագրի ղեկավարը ովքեր են պետությունը, թե մասնավոր հատված։ Մենք Ասկերանում ալա մի հատ կնիկա, ինքնա մեզ ղեկավարել, Ֆրանսիայից են իրեն հովանավորել, ու հետ արդեն մեզ սովեցել է բիզնես ծրագիր գրելը, 15 հոգուց 10 ընտրել են, ժյուրի անդամները եկել են, մենք բիզնես ծրագիր ներկայացրել ենք, ով ինչ է ուզում անել։ 15 հոգուց 10 ընտրվել եք ու այդ փողերը տվել են, թել այդ մեկը խոզա բահությամբ է զբաղվում, այո։ Մեկը դաշտերունի մատաբլոկ է արել, Ինչի ամեն ինչի օգնել են։ Լարիսա, իսկ 15 հոգուց 10-ը ինչպես դուք նշեցիք, ելի կային նրանց մեջ հյուրատնային գործնեությամբ զբաղվողներ, ցանկացողներ։ Ոչ, հետո մենակ ես եմ դեռ այդ հանգստի գոտին այդ բախտը եղել, հյուրատնում դեռ չի եղել։ Իսկ հանգստի գոտու համար դիսասած ես ցանկացել եմ այդ զոնդիկների հետ տեղան աթորներն այրեցնել, դե փողը քիչ էր, չերիքեց Իսկ չեք դիմում պետությանը պետական միջոցներից օգտվելու։ Ճիշտ ասած, ժամանակ չունենք մենք շատ ես շատ գտեի որ օգտվեն ինչ որ այդ նույն բիզնես ծրագիր ներկայացնեմ օգնեն ավելի լողավազանեմ ուզում այդ հանգստի գործում տեղադրեմ բայց այդ ժամանակը չունենք աշխատանքի եք այդ խտաբանությունով զբաղվելու ինքը աշխատատար process է Լարիսա ջան, մեզ մնում է եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեզ մեր հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար, իսկ ձեր գործերին միայն ու միայն հաջողություն ենք մաղթում։ Պատարագյուղի ճնաշխարիկ բնության գրկում հանգիստը վայելելու յուրօրինակ եւ հաճելի տարբերակ է առաջարկում Լարիսա Դանիելյանը։ Շինամաճ հյուրատունը գտնվում է Գեղատեսիլ բնության գրկում։ Պատշգամբից կարելի է հիանալ բնության գեղեցիկ տեսարանով։ Իդեպ, հյուրատանն իրենց հանգիստն անցկացնելու ժամանակ հյուրերը կարող են այցելել գյուղի պատմամշակութային վայրեր եւ հուշարձաններ, պատարայում նրանք շատ են, զբաղվել նաեւ ձկնորսությամբ։ Բնության գրքում հանգստի կազմակերպումը բավականին հաճելի է ինչպես երեխաների, այնպես էլ մեծահասակների համար։ Անգիստ քաղաքից դուրս սրա մասին թերևս երազում ենք բոլորս։ Այժմ արդեն կարող ենք երազանքն իրականություն դարձնել այցելելով Շինամաչ հյուրատուն։ Այսքան ենք նախատեսել այսօրվա համար։ Կհանդիպենք։